Έλα, έλα, λοιπόν, βγάλε λίγο μπάσα, ναι. λίγο ζέστη okay. ή ε, κρύο ανάλογα την εποχή. Ναι, ναι, okay. Ναι, ε, και έπαρση βγάλε. Έγινε, ναι. έλα. έλα, έλα.